Verba de ponentia. Laetari, vereri, proficisci, operiri, verba de ponentia sunt. Verbum de ponens est verbum quod semper formam verbi passivi abet, praeter participium, laetans, verens, proficiscens, operiens, atque in loco verbi activi ponitur. Alia exempla verborum de ponentium, consolari, conari, intueri, sequi, loqui, labi, complecti, egredi, oriri. Medus ex Italia proficiscens solem orientem intuetur. Medus laetatur nec dominum veretur. Nauta non proficiscitur, sed ventum secundum operitur. Navis e portu egreditur alia in aues eam secuntur. Dum lidia loquitur, lacrimae de oculis eius labuntur. Medus eam complectitur, et consolari conatur. Dux eoden cibo utebatur, quo miles huescebantur. Nemo nascitur sapiens, sed multi moriuntur stulti.